تۇنجى ئەقەبە بەيتى yuqorida biz yasrablik 6 nafar kishi besatning 11 yili haj mavsumida musulmon bo'lib ular rasulullohga bu elchilikni o'z qavmlariga cho'qim yetkazishga va'da berishgan edi degan edik buning natijasida kelar yili haj mavsumi ya'ni besatning 12 yili milodiya 621 yili iyulda yasrabdan 12 odam hajga keldi ularning bashi oldingi yili rasululloh bilan ko'rishganlar bu yil kelolmagan bir kishi jabir ibn abdulla ibn riob edi qolgan yettisi yangidan qo'shilib kelganlar edi ular birinchi muoz ibn haris ibn afro hazraj qabilasi bani najjar jamiyatida ikkinchi zakvan ibn abdul qays hazraj qabilasi bani zurayq jamiyatidan uchinchi uboda ibn somit hazraj qabilasi bani g'anam jamiyatidan to'rtinchi yazid ibn salaba Hazraç qəbiləsi Bəni Gənəm cəmiyyətinin ittifaqdaşlarından. 5. Abbas ibn Ubadə ibn Nəzlə. Hazraç qəbiləsi Bəni Salim cəmiyyətidir. 6. Əbul Heysəm. Əbul Heysəm ibn Tayhan. Əvs qəbiləsi Bəni Abdul Əşhəl cəmiyyətidir. 7. Uveym ibn Saidə. Əvs qəbiləsi Bəni Əmri ibn Əvf cəmiyyətidir. Bularning eng oxirgi ikkisi Avs qabilasidan, qolganlari Hazraj qabilasidan edi. Ular Rasululloh bilan Mina tog'idagi Aqaba degan joyda uchrashib, ayollar bay'at qilgandek, ya'ni Makka fathi qilinganda nozil bo'lgan ayollar bay'at qoidasi bo'yicha bay'at berdi. İmam Buxari Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh bizga kelinglar, menga Allohga hech narsani shirk keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka zina foish qilmaslikqa bolalaringlarni kambag'alchilikdan qo'rqib o'ltirmaslikka o'z oldinglarga bo'xton o'ydirib chiqmaslikqa va yaxshi ishda manga osiylik qilmaslikqa bay'at beringlar kimiki o'z va'dasiga vafo qilsa uning ajrini olloh beradi va kimiki shu ishlarning birasiga chetilib qolsa shu sababdan dunyoda jazolansa u jazo uninga kafarat bo'ladi va kimiki shu ishlardan birasini sodir qilib qo'yib alloh uning bu aybini yopsa uning ishi Allohning ilikida bo'ladi. Alloh xolis azoblaydi, xolisa uni kechirim qiladi, dedi. Shuning bilan men Rasulullohga ashu moddalarning hammasiga bayat qildim, deyilgan. Islom elchisi Yasrabda bayat tamom bo'lib, haj faoliyatlari oxirlashib, hojilar o'z vatanlariga qaytishni boshlagudi payg'ambar alayhissalom yasrabdiki musulmonlarga islom shariatini ugutish diniy ahkomlarni tushuntirish va shu yerda texchi sherik aqidasi bilan turayotgan odamlar orasida islom davlati ilib berish uchun o'zining tunji elchisini ashularga qetib madinaga avatmoqchi bo'ldi rasululloh bu elchilikka eng dastlab musulmon bo'lgan islom yosh avangardlaridan biri bo'lgan musab ibn umayr roziyallohu anhuni tanladi xo'shallanarliq natija musab ibn umayr roziyallohu anhu asad ibn zuraraning uyiga tushdi va u ikkisi birlikda yasrab aholisiga to'lib toshgan qizg'inlik bilan islom dinini tashviq qilishga boshladi musab uzoq o'tmay yasrab xalqi orasida muqriun ya'ni qur'on o'rgatguchi degan nom bilan tanildi uning islom davatida eng zo'r muvaffaqiyat qozongan sovrinlarining biri shuki u bir kuni asad ibn zurara bilan bani abdul ashhal va bani zafar mahallariga da'vatga chiqqan edi ular bani zafar jamoatidan bir kishining beygiga kirib u yerda biri meriq deb atiladigan bir quduqning levida so'rin tuzib o'ltirdi va ularning qishig'a bir bilik musulmonlar jam bo'ldi dal shu kunlarda bani abdul ashhal jamoatining boshlig'i usayd ibn huzayr bilan saad ibn maazlar texi musulmon bo'lmagan chog'lari edi u ikkalanning hilqi quduq bo'yida so'rin tuzib o'ltirayotganligini anglab saad ibn maaz usaydga yur bizning sodda odamlarimizni ahmoq qilg'ili kelgan ovi ikkalarni to'sqin ular bizning bu yerlarimizga kelib yurmasin man baray desam asad ibn zurara amma ochamning o'g'li oshundoq bo'lmagan bo'lsa seni avatmay ularga o'zimni tetitdim dedi shuning bilan usayd ibn huzayr nayzisini ilib hilqi bog' tarafga chopdi asad usaydning yiroqdan kelayotganini ko'rib musabga bu kishi bir jamat xalqni boshlig'i sening qishingga keldichig'i uningga xudoliq uchun ta'sirlangudek ikki ig'iz so'z qilib qo'yilin dedi musab agar o'ltirsa shundoq qilay dedi usayd helida til soladigandek ochchig'i bilan kelib ularning beshida to'xtadi va sizlarni bu yerga kim chaqirib keldi ish uqmaydigan ojizlarimizni ahmoq qilmoqchimisizlar o'zinglarning xususiy ojitinglar bo'lsa aytinglar bo'lmasa ko'zimizdan g'oyib bo'linglar dedi bu chog'da musab uningga avval o'ltirib tinglab boqmamsan san rozi bo'lgudek ish bo'lsa qubul qilarsan navoda yoqtirmog'idek bo'lsang sanga tangmaymiz dedi usayd geping o'rinliq dedida nayzisini oldiga sanjib qo'yib o'ltirdi musab uningga islom dinini qisqicha tunishtirdi va muyassar bo'lgan miqdorda qur'on tilovat qilib berdi asad ibn zurara mundoq degan alloh bilan qasamki biz usaydning ig'zidan gap chiqib bo'lg'icha uning chiroyining jilva qilib ketganligini ko'rib uning vujudiga islom nuri ta'sir qilganligini his qilgan edik tilovatdan keyin usayd bu nima degan mazmunliq kalom va nima degan yaxshi din bu dinga kirmoqchi bo'lsa nima ish qilish kerak deb so'radi musab bilan asad avval g'usli tahorat olasan va kiyimingni poklaysan andin shahodat aytib ikki rakat namoz o'qiysan usayd ibn huzayr o'rnidan turgancha bir xoli makonga berib g'usli qildi va ustidagi kiyimni pokiz kiyimga almashtirdi va so'ringa kelib shahodat aytdi orqadan ikki rakat namoz o'qidi ondin u mening keynimda bir odam bor agar u sizlarga tobe bo'lsa uning qavmidan birmi odam bu ishdan bo'yin to'lg'imaydi man uni hozirli qishinglarga avatay dedi shuning bilan u nayzasini ilib saatning qishiga qaytdi saat ibn maoz qavmi jamoatlar bilan o'z so'rinda usayd ketgan chog'dagidekla o'ltirib turardi u usaydni yiroqdan ko'rib alloh bilan qasamki usayd cho'qim ketgan holati bilan kelmadi dedi usayd so'rig'i kelib to'xtavidi saat ularni qandoq qilding deb so'radi usayd man ular bilan so'zlashdim qasam qilib aytolaymanki ularda qubul qilg'il bo'lmog'idek yomonlikni ko'rmadim ammo ularni keskin to'sibatdim ular sening deganingda qilamiz deyishib qoldi dedi usayd gapiga ulabla Uqishimcha, Bani Haris jamiyati Asad ibn Zurariga qarshi chiqib, uning sening hamma achangning o'g'li ekanligini bilib turib, sening yuzingni qilmay uni o'ltirmoqchi bo'ptimish, dedi. Bu gapni anglab, Sa'ad darg'azab bo'lib, o'rnidan turdi va qo'liga nayzisini ilib, ikki yonga qaramay, u ikkaylarning qishig'i bordi. Sa'ad u ikkaylarning bexaramon o'ltirayotganligini ko'rib, Usayd meni bu ikkaylarning gapini anglab boqsin debdi, deganni ko'ngli keltirdi-da, g'azabini zo'rig'i besib, ularning qishig'i kelib to'xtadi. va asad ibn zurorga azbiroyi xudo ey abu umoma agar ikkimiz o'ttirsidiki shu urug' tuqqanchilik qarobitimiz bo'lmagan bo'lsa edi buncha vala adib ketmagan bo'larding san bizning ko'nglimizdagi yoqmaydigan ishlarni ishik oldimizga akilib qilyotamisan dedi asad ibn zurora saat yiroqdan kelayotgan chog'dala musab ibn umayrga alloh bilan qasamki mana oldingizga bir qavmning sardori yetib keldi u sizga tabi bo'lsalar uning qavmidan birma odam iymondan bosh tortmaydi degan edi shunga mustab saatga o'ltirmamsan anglab ko'rgin agar sen rozi bo'lg'udak ish bo'lsa qubul qilarsan navodi sanga yoqmasa biz ketmamdiq dedi saat so'zing o'rinliq bo'ldi dedida da nayzisini yerga sanjib qo'yib musabning oldiga kelib o'ltirdi musab uningga islomni tushundirdi va qur'on tilovat qilib berdi u mundoq degan bir olloh bilan qasamki u ig'zini ichib ifoda bildirib bo'lg'icha uning chiroyi jilva qilib mamnun bo'lib ketganligidan uningga islom o'z ta'sirini ko'rsatdi deb o'ylagan edi tilovat oyoqlashgandan keyin u bu nima degan go'zal she'rin kalom nima degan yaxshi din bu dinga kirmoqchi bo'lsa nimalarni qiladi deb so'radi musab uningga g'usli tahorat olasan kiyimingni poklaysan va guvohlik ya'ni kalimi shahodat aytasan orqadan ikki rakat namoz o'qiysan dedi saat o'rnidan turib musab deginidek dedi ondin nayzisni qo'liga ilib o'z qavmining majlisiga chopdi ular saatni ko'rib alloh bilan qasamki у cho'qim boshqa holat bilan yetib keldi deyishib o'ltirgan edi saat ularning beshiga kelib to'xtadi ва: "Эй bani Абдул ashhal jamoati sizlar menga qandoq qaraysizlar dedi Улар: bizning boshliqimiz dono fikrlik yaxshi odamimiz deyishdi saat undoq bo'lsa sizlarning er ayol har qandig'inglar Allah va allohning payg'ambariga iymon keltirmaguncha manga gap qilish aram, deb jakorlab o'tdi buning bilan shu kuni kech qədər qadar bani abdul ashal jamiyatidan usayram ismlik birli ardan boshqa musulmon bo'lmagan odam qolmadi faqat usayramning musulmon bo'lishi uhud urushiga kechikib u ashu urush bo'lgan kunila musulmon bo'lib jangga qatnashgan edi u mushriklarni nurg'un talafotga uçurtub oxiri shahid bo'ldi demak u olloh uchun ikki rakat namoz o'qib boqmadi payg'ambar alayhissalom uning haqida u oz amal qilib ko'p ajrga erishadigan bo'ldi dedi musab ibn umayr asad ibn zurarining uyida turib kishilarni islomga da'vat qildi hatto madinada ansar oymoqlaridan musulmon bo'lmagan birmi uy yoki oila qolmadi hammasida musulmon er ayol bor bo'ldi faqat bani umayya ibn zayd xatima va Voil mahallisida bir qancha oila qilib qoldi. Ularning ichida Qays ibn Aslat ismli bir shoir bor edi. Ular uningga itoat qiladi. U o'z qavmi bilan islomni qabul qilishni kechiktirib, toki Hijriyaning 5-yili Xandak urushi oldida musulmon bo'ldi. Kelar yili, ya'ni Beisatning 13-yili haj mavsumi yetib kelishdan burun Mus'ab ibn Umayr g'alba xushbishoratlarni bishoratlarini elib Makkaga qaytib keldi. u rasulullohga yasrab qabilalarining xabarlarini va u xalqdagi yoshirun yaxshi xislat iqtidorlarni va ulardagi o'z o'zini qadrlash va xo'rliqqa bosh egmaslikdek fazilatlarni so'zlab berdi ikkinchi aqaba bayti besatning o'n uchinchi yili milodiya 622 yili iyunda haj mavsumida yasrablik musulmonlardan 70 necha kishi haj faoliyatini ado qilish uchun makkaga keldi ular yasrabdiki texichi musulmon bo'lmagan mushrik hojilar bilan birga kelgan edi ular yasrabdiki chog'larida bo'lmasin yoki yo'lda ketayotganda bo'lmasin izchil biz rasulullohni makka tog'laridan qachong'ich qo'g'landi bo'lib dakki dukki ichida yurishiga tashlab qo'yamiz deb savol qo'yishardi ular makkaga kelgandan keyin rasululloh bilan yoshirin aloqalashib ikki taraf tashriq ko'llarining o'ttirlarida mina tig'ining aqaba jilg'isi ichida uchrashishga uchrashishni tun qorong'usida maxfiy elib berishga kelishdi biz hozir ansor rahbarlaridan birini islom dini bilan butparastlik keskin ilishayotgan ashu olqiliq kunlarda tarix chaqini o'ng'i burg'an bu ahamiyatli uchrashishni so'zlab berishga taklif qilaylik kab ibn malik ansoriy roziyallohu anhu mundoq deydi biz makkaga hajga bordik va rasululloh bilan tashriq kunlarining o'tirlarida aqabali uchrashishga va'dalashdik biz bilan jamiyatimizning boshlig'i obro'li zot abdulloh ibn amir ibn harom birga bor edi biz uni hajga birga elib kelgan edik biz mushrik safardoshlarimizdan bu uchrashishni boshdan oxir sir tutib kelgan edik shunga biz uningga gap qildik ey abu jabr abdulloh ibn amirning edi. sen bizning boshliqimiz va jamoatimizning nopozliq arbobi sen mushpiti g'aflatga ketaverib oxiri dovzaqqa yam bo'lib ketishingga chidab turolmaymiz dedik ondan uni islomga da'vat qildik va uningga rasululloh bilan aqabada uchrashadiganligimizni uqtirdik u mundoq degan shuning bilan abdulla hech taraqshimayla musulmon bo'ldi va biz bilan aqaba uchrashishi qatnashib jamiyatimizning vakili bo'lib saylandi gap mundoq deydi shuning bilan biz yasrabdan birga kelgan mushrik safardoshlar bilan yotoqlarimizga kirib uxlab qoldik kechaning uchdan biri o'tib edi yotgan joylarimizdan hech kishiga to'ydirmay shipir shipir sug'urilib chiqib aqabadagi yilqi jilg'iga to'plandik biz 73 er va 2 ayol edik u ikki ayol nasiba ya'ni kabning qizi bani mozin jamoatidan yana birsi asmo amirning qizi bani salima jamoatidan u yana mundoq dedi biz jilg'ig'i yig'ilib rasulullohning kelishini kutib o'tirdik uzoq o'tmay rasulullohmi yetib keldi uning bilan tog'isi abbos ibn abdulmutallib mutallib birga ketdi u ashu kunlarda texi musulmon bo'lmagan bo'lsimi biroq u o'z qarindishining o'g'lining bu ishiga qatnashib uning uchun ahdu paymon ilib ishini puxtalash uchun kelgan ekan shunga u tunji bo'lib so'z qildi so'zlashishning boshlanganligi va abbosning mas'uliyatning ig'irligini o'ttirg'a qo'yishi yig'inga qatnashishga tegishliklar to'liq kelib bo'lgandan keyin diniy va siyosiy ahdlarni ilish uchun so'zlashish boshlandi rasulullohning tog'isi abbos ibn abdul muttalib dastlab qilib so'z qildi u ko'pchilikka bu ittifoq ahdisini tuzgandan keyin ularning zimmasiga yuklanadigan mas'uliyatning ig'irligini ochiq o'ttirib qo'yib mundoq dedi ey hazraj xalqi arablar avs va hazraj ikki qabilani hazraj deb ataydi u muhammadning jamiyatimizdagi o'rnini bilsizlar garchi biz uning dinida bo'lmasakmi uning o'chmanlik qilg'uchi muxolif kuchlardan uni qo'g'dab kelyapmiz hali ham qishimizda tursa davomliq ajizlandi va fidokorlik bilan qo'g'diladi u sizlarga qitilib shu taraflarga ketmoqchi bo'lyotidi shunga sizlar uningga bergan va'danglarga amal qilsanglar va uni dushmanlaringlardan qo'g'day olsanglar barsi barsin navodi sizlar uni o'z yurtidan ilib chiqib bo'lgandan keyin tashlab etib dushmanlarga fursat yaratib berdigandek bo'lsanglar mana hozirdan boshlab qilib qolsin u o'z jamiyati va o'z vatanida obdan azizlandi va qo'g'dildi kab mundoq deydi shuning bilan biz uningga sening gapingni angladik Әмді сән бір кеп қылып баққын, ей Расулулла, вә өзің үшін, пәрвердігарың үшін қандақ шәртлерің болса, отырық қойғын, деді. Мана бұ жауап, ularning bu ulug' mas'uliyatni ado qilishda va mas'uliyatni xatarlik oqibatlarini ustiga elishda үксәк iroda qat'iy niyat botirona jasorat va komil iymonga ega ekanligini ko'rsatdi payg'ambar alayhissalommi o'zining demoqchi bo'lganlarini o'ttirib qo'ydi ondin bay'at tamom bo'ldi bay'at moddalari imom ahmad vaqaning tafsilotini jabir roziyallohu anhudan rivoyat qildi jabir roziyallohu anhu bundoq dedi biz rasulullohga ey rasululloh biz sanga nimaga bayat qilamiz degan edik rasululloh sizlar birinchi mayli ruhinglar ko'tarangi jo'shqin holatda bo'lsin va yoki ruhsiz bo'shang holatda bo'linglar gapimni anglashga va itoat qilishga ikkinchi mayli qiyinchilik va mayli kangrichilik mazgillari bo'lsin hammasida pul mollaringlarni aymaslikqa uchinchi yaxshi ishlarga buyurishga yomon ishlardan to'sishga to'rtinchi alloh yo'lida sobit bir qadam bo'lishga va alloh uchun har qandoq topim alomat jafo mushaqqatdan qo'rqmaslikqa beshinchi man u yerga borganimda menga yordam qilishga va meni o'z nafsinglarni xotin qizlaringlarni bola chaqanglarni qo'g'dagandek qo'g'dashga bayat qilsizlar va uning badaliga sizlarga jannat bor dedi ibn isoq naql qilgan bir hadisda kab ibn malikning ya'ni mushu moddalardan eng oxirgi bir moddada mundoq degan shuning bilan rasululloh so'z qildi qur'on tilovat qilib berdi va allohga da'vat qildi va islomni tushuntirdi ondin mundoq dedi man sizlardan meni xotin qizlaringlarni va bola chaqanglarni qo'g'dagandek har qanday bir kelishmaslikdan qo'g'dashga bay'at olaman dedi shuning bilan baro ibn marur rasulullohning qo'lini tutib shundoq seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan alloh bilan qasamki biz seni jinimizni qo'g'daganda qo'g'daymiz bizning bayitimizni qabul qilgin ey rasululloh azbiroyi xudo biz jang maydonida cho'ng bo'lganlarmiz jangovarmiz jang bizning oti merosimizdir dedi kab mundoq deydi baro rasulullohga yuqorqi gapni deb turib atadi abul haysam ibn tayhon gapni bo'lib o'tdi u ey rasululloh bizning o odamlar ya'ni yahudiylarni demakchi ular bilan to'xtam ahdlarimiz bor biz uni buzib tashlamoqchi bo'lyapmiz agar biz shundoq qilsak keyingi kunlarda alloh seni g'olib qilsa bizni tashlab makkadagi qavm qarindoshlarning yeniga ketib olarsanmi dedi rasululloh tabassum qilib kulib qo'ydi andin mundoq dedi yo'q man sizlar bilan go'sht bilan qondak va xish bilan loydak balki men sizlarning sizlar mening sizlarning dushmaninglar mening dushmanim sizlarning do'stinglar mening do'stim bay'atning mas'uliyatini qayta ta'kidlash va chingitish bay'atning shartlari to'g'risidagi so'zlashish oxirlashib ko'pchilik bay'at ahdisini berayli deb turganda oldingi ikki yilda Be'satning 11 va 12 yillari musulmon bo'lgan peshqadamlardan ikki kishi ko'pchilikka ahvolni yaxshi tushunmay turib bay'at qilib solmaslik uchun bay'at ahdisining mas'uliyatchanligini ta'kidlash va ularning qurbon berish irodasining qanchalikligini uqib berish maqsadida orqa orqadan o'rnidan turib so'z qildi ibn ishoq mundoq deydi ular bay'atga qo'l berishga tayyor turgan paytda abbos ibn uboda ibn nazla o'rnidan turib qarindoshlar bu odamga nimaga bay'at berayotganinglarni bilamsizlar devidi ko'pchilik ha bilamiz deyishdi abbos shak shubhasizki sizlar uningga dunyodagi barliq oq tanlik va qora tanliklarning hammasi bilan dushmanlashishga bayat qilyapsizlar agar sizlar iqtisodinglar ziyonga uchrab yaqin qon qarindishinglar chiqim bo'lib ketgili tursa uni tashlaydigan bo'lsanglar mana hozir o'chqini danglar mushu yerda qolsin undaq qilishdan alloh panohlik bersin dunyo va oxiratda satchilikdir ammo mol mulk jon tan demaymiz payg'ambarga bergan va'dimizga vafo qilamiz desanglar bu dunyo va oxiratlik najotlikning beshoratidir dedi ular biz rasulullohni mol mulkimizdan ayrilsaqmi eng mo'tabar kishilarimizdan judo bo'lsaqmi rasulullohni cho'qim ilib ketamiz ey rasululloh agar biz va'dimizga vafo qilsak bizga qandaq mukofot bor deyishividi rasululloh jannat deb javob berdi ular taraf tarafdan qo'lingni chiqarg'in deyishdi rasululloh qo'lini chiqirib edi ular bir birlab rasulullohning qo'lini chansiqib bayat qilishga boshladi jabir roziyallohu anhuning rivoyatida biz rasulullohga bayat qilish uchun o'rnimizdan turib edik asad ibn zurara u hammasidan kichik edi rasulullohning qo'lini tutib turib ey yasrab xalqi oldirmanglar biz bu kishining allohning elchisi ekanligiga iymon etganligimiz uchunla uning yoniga tugunlarimizni osirtib yugurishib keldik bugun uni elib chiqib ketish deganlik borliq arablar bilan munosabatni uzish botir azmatlarimizni o'limga nishon qilish deganlikdir mushuninga sabr qilib bardoshlik bera olsanglar elib chiqib ketayli ajrimizni alloh komil berar yo'q endi ko'nglinglarda bir oz g'ubor bo'ladigandak bo'lsa mushu yerda qolsin bu sizlar uchun allohning oldida eng yaxshi o'zirdir dedi bayat to'xtamnomasi bayat moddalari bekitilib qayta qayta ta'kidlangandan keyin qo'l ilishib ko'rish usuli orqali bayat boshlandi jabir roziyallohu anhu ئەسئەتنىڭ يۇقىرىقى سۆزىنى نەقىل قىلىپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى ular ey asad rasulullohning qo'lini qo'yivat alloh bilan qasamki biz bu bay'atni qo'ldan bermaymiz bay'atdan keyin xiyonatmi qilmaymiz deyishdi bu chog'da asad ko'pchilikning naqadar qizg'in fidokor va irodasining kuchlik ekanligini bildida u madinada musab ибн Умайр bilan birga da'vatchi bo'lgan edi Әмді о бұ қытым бәйәт қылғышларының дейіне рәйесі болып, дәсіліп қылып бұл бәйәтке қол қақты. Ибні Исақ, Бәни Нәджар жәмәті Әсәд Ибні Зурара Расулуллахының қолыны тұнжы болып тұтқан кишедір дейді, деді. Шыныңдың кейін умумүздік бәйәт қылыш башланды. Жабир радияллаху әнху, біз Расулуллахның еніға бірден бір беріп бәйәт қылаттық. Біздің бәйәт қылыш қатнашқан ikki ayol Авзаки бәйәт қылды. rasululloh nomahram ayollarning qo'lini tutmagan edi dedi 12 vakil bay'at oyoqlashgandan keyin payg'ambar alayhissalom ulardan bay'at modellarini ijro qilishda o'z qavmlariga mas'ul bo'la oladigan nopozliq kishidan 12 kishini vakil qilib ko'rsatib berishni talab qildi u mundoq dedi sizlar manga qavminglarning ichidagi ishlarga mas'ul bo'ladigan 12 kishini ko'rsatib beringlar dedi shuning bilan darholla ularning nomzodi ko'rsatilib vakillar saylab chiqildi Ular Hazrat qabilisindən 9, Əviz qabilisindən 3 kişi idi. Onların isimləri tövəndikcə. Hazrat qabilisinin vəkilləri Əsəd ibn Zurara, Səad ibn Rabi'a ibn Əmri, Abdullah ibn Ravaha ibn Su'labə, Rafi'a ibn Malik ibn Əcran, Bərra ibn Mə'rur ibn Səxri, Abdullah ibn Əmri ibn Haram, Ubana ibn Samit ibn Qays, Said ibn Ubada ibn Dalim. munzir ibn amri ibn hunays avs qabilasining vakillari Usayd ibn huzayr ibn simak saad ibn haysama ibn haris Rifa'a ibn abdul munzir mazkur vakillar saylab chiqilgandan keyin rasululloh bu vakillarning mas'ul boshlig'i bo'lish sifati bilan ulardan qayta ahdi poymon ilib mundoq dedi havariyunlar ya'ni Isa alayhissalomning yordamchilari o'z qavmlariga kepil bo'lganidek sizlarmi o'z qavminglarga kepil manmu o'z qavmim ya'ni musulmonlarga kepil vakillar albatta deyishdi shayton yig'ilishni pash qilib qo'ydi ahdinomini ching'itish ishi oyoqlashib bayatchilar tarqilish oldida turganda shaytonning biri bu yig'ilishni pash qilib qo'ydi shayton bu ahvolni eng oxirgi minutlarda boyqab qolgan bo'lg'achqa texi jilg'idan ayrilib bo'lolmagan bayatchilarni to'plab kelib tutib adibini bergizish uchun qurayishlarni xabarlantirishga ulgurolmaydi Шуңа у egiz бир döviga chiqib, eng yuqori ovoz bilan "Эй yerlik aholilar, sizlar Muhammad ва uning bilan bir o'chim kishilar bilan koringlar yo'qmi? Ular sizlarga qarshi janggohda uchrashishga kelishdi" dedi. Payg'ambar alayhisalom buni anglab, bu mushi vodiyning razili edi. Xab to'xtab tur. Xudoning dushmani. Sen bilan ayrim elishmisan, dedi. Ondan ularni tarqilib ketishga buyurdi. Ansorlarning Qurayshlarga zarba berishga tayyorlanishi. bu ovozni anglagan abbos ibn uboda ibn nazla seni haq bilan avatgan alloh bilan qasamki sen ma'qul ko'rsang biz ati atigan minog'a qilishni ko'tarib chiqamiz dedi payg'ambar alayhissalom biz hozir unda qilishga buyurilmadik hozircha yotoqlaringlarga qaytib turinglar dedi shuning bilan ular yotoqlariga qaytib uxlab qolishdi qurayish taraf yasrab kattalariga norozilik arzi sundi shayton malunning bu ovozi qurayishlarga olinib edi ularning ichida tashvish va ansizlik kayfiyati tug'ildi chunki ular bundoq bay'atning oqibatini o'zlarining hayoti va mol mulkining bexatarligiga nisbatan qanchalik ig'ir xavf bo'lganligini obdan biladi shunga ular atisi tang suzlishi bilan tang bir qism o't quyruq amaldorlardan bir guruh tashkillab eliqi to'xtamga norozilik bildirish uchun yasribliklar tushgan manzilga keldi va bey hazrash xalqi o'qishimizcha sizlar bizning elqi odamimizning yanig'a kelib uni bu yerdan ilib chiqib ketmoqchi bo'layotibsizlar va uning uchun biz bilan urushishga o'limga ahdi beribsizlar azbiroyi xudo har qandaq bir arab qabilasiga selishtirganda sizlar bilan qilich tanglashish ko'nglimizga yoqmaydi deyishdi bayat tun nisbida intayin maxfiy ravishda ilib berilg'achqa haj umiki ichidagi mushriklar bunidan qilch xabarsiz edi shunga bu mushriklar ong tang bo'lishib bu nima gap bu yerda hech ish bo'lmadi deyishib qasam qilib berishdi Şunun bilan ular Abdullah ibn Ubay ibn Salulning qishig'i keldi. U ko'pchilikning oldiga chiqib, bu degan yolg'on gap. Bizda bundaq ish bo'lmadi. Mening qavmim bu yerda emas. Hatto Yasribdagi chog'dimi mendan beso'roq ish qilmaydi, dedi. Musulmonlar bir-biriga ma'nili qarshi qo'yib, birsimi ig'iz ichib, shundoq yoki emas demay jim turishdi. Quraysh taraf bo'lsa, ashu mushriklarning gapiga ishonishga majbur bo'lib, amalsiz qaytib ketishdi. mazkur xabarning rostligining isbotlanganligi va qurayshlarning bayatchilarni qo'g'laganligi quraysh vakillari ilqi chog'da xabarning rost yolg'onligini jazmlashtirolmay qaytgan edi lekin ular makkaga qaytib kirgandan keyin davomli surishtirib yurib oxiri xabarning rost ekanligini bayatning haqiqatdan putishib tamomlanganligini isbotladi bu chog'da hojilar allaburun makkadan ayrilib bo'lgan edi shunga ulardan bir to'p otliq tezdin tayyorlanib yasribliklarni qo'g'lab tutishga otlandi lekin fursat qo'ldan ketgan bo'lg'achqa sad ibn uboda bilan munzir ibn amirdan boshqa hech kimni uchratolmadi ular bu ikki kishini ko'rib qilib ularni qo'g'lashga boshladi oxiri saad ibn ubodani tutib olib uning qo'llarini o'z uluqining chulviri bilan bo'yniga qayirib bog'lab urib tillab chash soqollaridan so'rab makkaga ilib kirdi lekin u shu amallar makka peshvolaridan mutim ibn adi va haris ibn harab ibn umayyalarning himoyasiga erishib ularning qo'lidan qutlab yasirabga qaytdi chunki saat buningdan ilgari ularning karvonlarining madinadan bexatar o'tishiga ko'p qatim kafolatlik qilgan edi ansorlar yo'l ustida saatning elib ketilganligini o'qib makkaga qaytib saatni qutqizib chiqishni o'ylashayotganda saat yiroqdan paydo bo'lib keldi shuning bilan ular hammaylan madinaga sog' salomat yetib berib oldi mana bu bay'at tarixda cho'ng aqaba bayiti deb atalgan aqaba ikkinchi bayitidir u tarqoq holatda yashayotgan mo'minlar o'rtasida do'stlik igidorchilik va o'zaro yordamchi bo'lish ehtinomi o'rnatgan va to'lib toshgan ishonch va moddiy ma'naviy jasorat ato qilgan mushu yo'lda borliqini atash irodasini tiklagan ahamiyatli cho'ng bir bayat bo'lgan edi alayli yasriblik bir mo'min makkada bo'zaq qilinayotgan yana bir mo'min qarindishiga ich og'ritib uninga bo'lishib zolim kuchlardan uning qisosini ilib bermoqchi bo'lyotidi va uning vujudidan Alloh uchun do'stlashgan bu qerinishiga nisbatan haqiqiy do'stlik hissiyoti jo'sh urib javlon qilyotidi. Bu xil hissiyot va bu xil do'stlik tuyg'usi vaqtning o'tishiga ergishib, asta-asta ojizlab boradigan o'tkinchi moyillikning mas'uli bo'lmasdan balki do'stlikning asosi manbai Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh nazil qilgan kitobga haqiqiy ixlos bilan iymon keltirishning amaliyotdagi judosi edi. Mana shundaq iymon har qanday zulm sitam va yovuz kuch oldida bo'shab bosh egmaydi mana mushundoq chin xolis iymon harakatga kelsa aqida va amalda o'z karomatini haqiqiy ravishda namoyon qiladi musulmonlar mushundoq komil iymon orqali dunyo tarixi betiga shundoq ulug'vor shundoq katta ishlarni tutib qo'yib ketdiki uzoq o'tmishmi va hozirgi atom davrimi uning o'qishiga muyassar bo'lolmadi va yiroq kelgusidimi texi undoq to'pilarni yorita olish notayin